Erika Dogo ni watuma maju wa shikira Vestine utonija muri kumwe kuri mikro tuwaramutse tubaye nikaza makuru mu kirundi yo kuno murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Umushikiranganje ajejwe indero arasabwa kwegeranya amafaranga y'ikigega c'abigisha FLA yatanzwe nk'ingurane ku bakozi ba leta batari babikwiye kugira ngo asubizwe muri ico kigega ibyo bikaba biri mu Rwanda ko rwasohowe n'ibiro vy'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu sangwa muri sanze 우리 라디오 이상가니로 dasubiye kubaramutsa leta irakwiye kuduza amafaranga yo kugaburira abanyeshuri ava ku majana umunani ku munsi ku munyeshure narigi ibiciro by'ibifungurwa biguma biduga ku masoko bishikirizwa na bamwe mu bayobozi b'amashuri afise uburaro mu gisagara ca Gitega mu gihe kuri uno wa mbere ari igice ca kabiri cy'umwaka w'ishuri wa 2020 ushira umwaka wa 2021 watangura mu gihugu cyose abayobozi bagasaba kandi ko amafaranga leta itanga yo gufungurira abanyeshure yoza arashika kare Arthur Kavabushi mu igice cya kabiri cy'umwaka w'ishuri wa bibiri na mirongo ibiri ushuri wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe cyatanguye kuri uwa mbere bamwe mu bayobozi b'amashuri afise uburaro we mu gisagara cya gitega bavuga ko leta ariyo itanga amafaranga yo gusumira abanyeshuri nabo bakaraba aho bagurira ariko rero nk'uko abo bayobozi bamwe bamwe babivuga ngo leta ntiratanga amafaranga yo yo kugaburira abana muri kino gice cya kabiri ngo baca barikora ku mafaranga y'ishure canke ku vyoba vyasigaye mu bubiko mu gice cya mbere abandi nabo bagafata amadeni abo bayobozi bakavuga ko ngo naho amafaranga yobaye ahari ibiciro by'ibifungugwa mu isoko biguma biduga nk'ikiro cy'ibiharage kiri hagati aho bita ku muhabo muri komine Mugambi ntara ya Bururi mu ijoro ryo kuri uyu wa Mungu abateze uwo mutego bagiye baturiye imodoka yarimwe abantu ntibaranamenyekana nkuko bishikizwa na mustaneri wa komine Mugamba Jean Pierre Misago amakuru dukura muri bamwe mu baba ku mutumba nyakimonyi ahatezwa uwo mutego muri rimwe mu makorosi yo ku muhabo avuga ko abantu bataramenyekana bitwaje inkoho batambitse ibiti mu ibarabara ry'igihugu nimero ndwi kugira ngo bahagarike imodoka yo mu bwoko bwa karina za kera yari ku ivi bujumbura yerekeza imatana mu ntara ya bururi abantu batandatu bari muri iyo modokari bategetswe n'ababategeye gutanga amatelefone ngendanwa n'amafaranga byose bafise mu nyuma barabarasa bongera baturiza esansi iyo modokari batatu barimwo umwe atashoboye kuva muri iyo modokari iri kwirasha bapfiriye aho nyene bandi batatu harimwo uwaragishobora kuvuga barahunga umwe umwe kwiwe bakomeretse nk'uko venuzito ntaho mbaye musitanteri wa komine mugamba yahashitse abivuga abakoze ubwo bwicanyi n'imvo yabibatumye ntibyari bwamenyekane kugeza isaha zitanu z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere nk'uko musitanteri wa komine mugamba bivuga ku bw'uwarongoye komine mugamba uretse ibyo byaciyemwo n'ubusuma bw'ibitungwa umutekano muri rusange muri komine mugamba wari wifashe neza kuva muri nyakanga umwaka uheze agasaba abarongoye abashoboye kuwubungabunga batanga amakuru hakiri kare kuco babona kibateye amakenga kugira ngo intwaro n'igipolisi babikorereko jean pierre misago ibururi radiyo isanganiro abantu ndwi nabo bakaba ngo bamaze guhagarikwa kugira ngo bakorwe kw'amatohoza nk'uko bishikirizwa na uh, na Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu uwundi mutego ukaba wali waratezwe itariki 31 mu kwezi kwa 12 ku mutumba buhoro muri commune mugongomanga mu ntara bujumbura uhitana umuntu umwe abandi batatu barakomereka mu gipolisi bakaba bari bamenyesheje ko abantu babiri mu bateze uwo mutego bari bamaze gufatwa Ishirahamwe riharanira agateka k'abapfunzwe intabariza rirashimishwa n'irekorwa ry'abamenyesha makuru bane bo mu kinyamakuru iwacu hamwe n'abandi banyororo barenga 50 baheruka kurekurwa bo mu ibohero rya Rumonge mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo no wa mbere urongo iryo shirahamwe Jean Marie Shimirimana akizera ko n'abanyororo bagiriwe ikigongwe bakiri mu mvuto bagiye kugwa tumutegabiri turashimye ko icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yafashe ingingo nziza yo guruhura imiryango y'abarundi benshi tutibagiye n'ijya y'abajya bamenyesha amakuru bene wacu bari bapfungiwe mu ibohero rikuru rya bubanza mu ijambo yarashyikirije abarundi kuri ino genekerezo rya mirongo itatu na rimwe rishyira irya mbere ko yavuze neza yuko muri ino minsi hazogirirwa ikigongwe abanyororo benshi kandi akavuga neza ko iby'ubutungane yumva ko ari byo bimuragishinga murazi neza yuko nyenicubahiro umukuru w'igihugu ahejeje kurekura bajya abanyororo b'abamenyeshamakuru ntibyahagarariye aho mu ibohero rya rumonge haratashe abanyororo bashika mirongo itanu na batatu kw'iyo ngingo nziza nyenicubahiro yaraya afashe tukaba dusavye umushikiranganji w'ubutungane umugwi wamaho ujejwe ibibazo vy'abanyororo nk'uko yawuvuzemwo mw'iryo jambo ko boshyira mu ngiro vuba na bwango abo banyororo bari mu mabohero cumi na rimwe yo mu burundi n'amasantere abiri y'abana bagataha bagasubira mu miryango twagira duhumurize abo yitwa ko bari bararekuwe n'ikigongo ca nyene cyo umukuru w'igihugu yahahora nkuru nziza ko se barundi aramutse uburundi kino gihe yaravuze ko hazogirirwa ikigongo abanyororo ni naco gituma mumvise atavuze imigwi rero tworindirana igishika ishigwa mu ngiro y'ivyo yarayavumereye twizere kandi ko bizonyaruka bisaba umushyikiranganje ajeje indero kwegeranya uburyo bw'ikigega cy'abigisha FRA e bwahawe nk'ingurane abakozi ba leta batari babikwiye kugira busubire muri icyo kigega mu rwandiko rwo mu biro by'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ruvuga ko icegeranyo cyatanzwe n'ubugenduzi bukuru bwa leta cerekana ko hari igipfungu mu ikoreshwa ry'uburyo bw'ikigega cy'abarimu FRA Urban Yonkuru icegeranyo cyakozwe n'ubugenduzi bukuru bwa leta IGE ngo cerekanye ko hari utunenge twinshi mu bijyanye n'itunganywa ry'ikigega cy'uburaro cy'abarimu fure muri utwo tunenge harimo utujanye n'amategeko agenga icyo kigega utunenge tujanye n'ingene icyo kigega gitwawe utujanye n'ikoreshwa ry'umutungo w'icyo kigega utujanye no kuronswa ingurane hamwe n’utujanye n'ikoreshwa ry'imodoka zico kigega fure muri ubwo rwandiko umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu asaba umushikiranganji mu vyajejwe harimo indero gukoresha ububasha afise kugira asubize mu kigega cabo barimu fre uburyo bwahawe abakozi ba leta baba abubu canke abakera hamwe n'ingurane zahawe abategetsi mu gihe batari bakwije ibisabwa ikindi gisabwa ngo nuko hokwerekanwa uruhara rw'umwumwe mu nabi ry'umutungo w'ico kigega c'abarimu aha hagasabwa ko amategeko agenga ico kigega yoca asubirwamwo kugira umutungo waco ukingirwe ndetse n'uburyo abarimu baba baziganije gutandukanya inyungu z'ibikorwa by'ikigega fure hamwe n'inyungu z'urunani rw'amasendika y'abarimu kosesona navyo nyene ngo bizoce vyigwa Obe niyo nkuru tugukengurukire batuwa ku mutumba gisagara wa komine n'intara ya Ngozi basaba bagira neza kubakira amazu meza kuko ngo tuzu twa mitego twubakishije ibihunda n'ivyatsi hose tudasiba gushana cyane cyane mu gihe cici babivuze nyuma yaho umugira neza yubakiye n'amabati abapfakazi batandatu mu miryango iba muri ako karere abo banyagihugu bakavuga ko batoshobora kwiyubakira amazu meza kuko atacu bafise bikora ko ngo bakaba batunzwe no guca ingero Apollinaire Muzagara uba twaba kugacimbiri mutumba ari imiryango cumi n'itandatu muri iyo bafite inzu zubatswe n'amatafari y'ivyondo zisakaje amabati abo nabo ni abapfakazi baronse umugiraneza w'umupasitori yazibubakiye imiryango cumi n'umwe yindi isigaye baba mu nzu za mitego kuva hasi gushika hejuru ni ivyatsi canke ibihundi nta mpome zifise ni ibiti bagonda bagashirako ivyatsi zikamera nka kurya kw'ivyari vy'inyoni ngo kenshi na cane cane muci ayo mazu arasha n'uturimwo twose abo banyagihugu bavuga ko atamatongo bafise bokwikorako ngo biyubakire ngo n'inkono zabatunga ubu ntabakizigura kuko benshi bateka mu masafuriya bakavuga kuvoma mu makuru basaba rero abagira neza babishoboye kubafasha bakabubakira inzu babamwo kuko ngo izo za mitego turetse uko gusha n'imvura iguye ngo mengo bari hanze ingozi ponari muzagara radio isanganiro Apolinari Muzagara tugukengurukire mu gukingira agateka k'umwana avukiye mu ibohero ngo yandikwa ku izina ry'umutumba cyangwa ikarti iryo bohero ririmo bivugwa n'umuyobozi ashinzwe iby'intwaro n'amategeko mu buyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi naho ku bijyanye n'ikirangaminsi cy'incanco Aloise Habonimana amenyesha ko umwana yavukiye mu ibohero abajejwe ibohero bategerezwa kwitwararika gukurikirana ku mwana ariko arakurikiza izo ncanco ku kirangaminsi bahawe inkuru ya Fidel Antoine Sabimana nk'uko bivugwa na Louise Habonimana umuyobozi w'igisata kiraba iby'intwaro n'amategeko umuyobozi bukuru burabe by’amabohero mu Burundi kwandika umwana ko yavukiye mu ibohero ko barugonyanga agateka kiwe naho mu bijyanye no gukurikirana amagara yiwe canke nyina wiwe mu gihe akimwibungenze abajejwe ibohero nabo bakorana mu buvuzi bategerezwa kuraba ko ikirangamisi c'incanco kiriko kirakurikizwa nk'uko bisabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu umubyeyi iyo yibarutse cyangwa tubonye afise imbanyi n'uburenganzira bwiwe ntitumubaza ko iyo mbanyi ngo yayikuye he cyangwa yayitwaye gute turabona ko afise imbanyi tukamwitwararika agakurikirana za porogaramu zose ababyeyi bafise imbanyi bagiye iyo bishyitse ko yibaruka aragenda kwa muganga muri materinite akibaruka uwo mwana ntituvuga ko yavukiye mu ibohero kirazira no kumwandikisha mu bitabo bijya byo mu ikomine tuvuga ko umwana yavukiye ku mutumba runaka nimba ibohero riri ikinyami tuvuga ko umwana yavukiye ikinyami mugabo na gato na gato ntituvuga ko umwana yavukiye mu ibohero kuko ibintu bishobora kugira kugira ingaruka mbi bimwe twita stigmatization kuri kazoza ni neza y'uwo mwana ko bagumya bavuga ko umwana yavukiye mu ibohero numva ko byoboneka nabi kandi uwo mwana yabyakira nabi ibyo rero birabujijwe n'amategeko bandika ko umwana yavukiye aho hantu ibohero riri mubwo batavuze ku mwana yavukiye mu ibohero muganga jacques niyo nkuru wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gisata kijeje kuraba uko imiti itangwa n'uko ikoreshwa aremeza ko abakenyezi bibungenze bari mu mabohero n'abana bibarutse bitwararikwa ku rugero rumwe nk'abandi barundi bose mu bijyanye n'incancu abana cyangwa abapfasoni urutonde rwategekanijwe ku bintu baronka haba inshansho haba gukurikirana imbanyi zabo ni ukuvuga iyo porogaramu irabandanya igaca ibandanyiriza eh, aho biri bibandanyiriza muri amasando sante asanzwe ari muri prizo aho bitari ibice bibandanyiriza muri sando sante iri hanze ya prizo mugaye isanzwe ifise eh, ubwo bushobozi n'imiti eh, byategekanijwe ni ukuvuga nta kintu na kimwe gipfa ngo ni ukore muri prizo turafise ukuntu biba kugira ngo amagara yibo bandanye amera neza mu kuronka ibyo ateze kuronka haba muri sando sante muri prizo canke yindi sando sante iri hafi y'aho prizo iri muganga Jacques nkuru avuga ko mu gihe hari umuti ubuze ku ivuriro riri mu ibohero abakozi bo mu karere k'ubuvuzi iryo bohero ririmo baca bihutira kuwushikanaho ukenewe ishobora gusohora izo ecriture braille ikayisohora ibikuye muri ordinateur canke ahandi muri flash baba wabishize ikabisohora mu nyandiko rya dukoresha braille izo mashini zibiri zirakenewe cyane nta mikini naco nsaba hama bakabwira abigisha kuko urumva hari abanyene babona umenga ntigikunda nyene kubera butara bwabo n'umuntu atabona yiga uyaza kumubaza ati none umuntu nzomugisha gute oro nyine ni nka kurya wigisha uwundi uko asanzwe bakanibona Jean Chrysostome nicegera cy'urongoye igisata cigisha iby'inyifato muri kaminuza y'u Burundi amenyesha ko ubwa mbere na mbere bitayeho kuronsa uwo munyeshure uburaro n'imfungurwa ubu ngo bakaba bariko bakora ibishoboka byose kugira uyo munyeshure yoroherezwe mu vyigwa yagishika cyo twace twirukamo kandi cyo cyaciye gitoregwa inyishu twace tumusabira uburaro abanga n'ivyo afungura kandi twace tumusabira yuko yobana n'uwundi muntu kugira ngo azoze aramufasha nk'ivyo atishoboje gutyo ibikurikira byerekeye gukurikirana ivyigwa ni ikibazo gikomeye cyane ariko eh, abaturongoye barabikizi ko twaragishikirije kubera ni ibintu tutari tumenyereye nk'ibijya by'inyandiko zabo twenga hana dufise uyu muyobozi wa kino gisata yavuze ati muri muri ino minsi nko muri ino ndwi ati azokwishikira umuyobozi wa kaminuza amubwire ah, yuko akeneye gufuma afata ivyigwa byose bimaze kwigwa abijane igitega urumva n'uburyo abusaba abijane igitega babe baramugira kuko mu minsi iza n'ibibazo bizotangura nawe atarabisubiramo yego Buri tariki zine z'ukwezi kwa mbere amakunga himbaza umunsi wahariwe indome z'abagendana ubumuga bwo kutabona bita braille mu gifaransa izo ndome zikaba zibashoboza gusoma no kwandika buraca bugacana ayandi mu nkino inkino zo gukubitana ingumu bita bogisi zikinwa hisunze uburyo butatu zikinirwamo nk'uko bivugwa na Eric Ndayishimiye yarongoye ishyirahamwe ry'inkino za bogisi mu Burundi anasigura ko uretse bogisi ikinwa n'abana bahanuwe akiniye nabi mugenzi we muri bogisi ikinwa n'inzobere hamwe na bogisi mpuzamakungu umuhagarikiza atanga amanota ku yatsinze mugenzi we buca yandi y'inkino na jean marie vianney ndakumana urukino rwo guterana ingumu bita boxe mu rurimi rw'igifaransa rukinwa mu buryo butatu butandukanye aho mu buryo bwose mu guhagarikira urukino bidakorwa cyo kimwe muri boxe ikinwa n'abana bita boxe educative mu rurimi rw'igifaransa umuhagarikizi atanga amanota ku mukinyi yakiniye neza mugenzi we atamubabaje ivyo nibisigurwa na Eric Ndayishimiye arongoye ishiramu ry'inkino za boxe mu Burundi iri kwinshi no ko ari gutatu hariho boxe y'abana bavuga mu gifaransa cyo bita boxe educative bagwana umunota umwe bakaruhuka umunota umwe kubera baba ari abana bakiri batoya hoho nta byo kuvishanya amaraso hoho ubabaje uwundi niwe bima amanota bagaha uwashoboye kubigira neza atababaje uwundi uwababaje uwundi ntaronka agashimwe utababaje uwundi niwe aronka agashimwe kuba ari kugira bigisha abana kugabanya ishavu urumva ko bafise ico nomvuga ubuhinga bwo kugira babacira urubanza ubundi bwoko bw'urukino rwa boxe ni ikinwa n'ibihangange bita boxe professionnelle mu rurimi rw'igifaransa iyo nayo igakinwa inshuro zitatu mu minota 12 hariho na bya bindi byo guhana ingumu mu by'ibihangange twavuga boxe professionnel bamwe bagwana inshuro cumi na zibiri mugo usanga bo bafise inyambaro yabo bakamarayo n'umwanya munini urumva inshuro cumi na zibiri bagwana iminota itatu itatu sibike hariho ababiheza hariho n'abandi nabo baheba bataraheza canke bakakubitwa ibyo bita amakawo ama knockdown birangoye kuvuga mu kirundi murambabariye mu gutanga amanota muri icyo gihe umuhagarikizi ayaha wakubise ingumu neza mugenzi we ikamushikira hisunze amategeko agenga urukino rwa boxe nkuko Eric ndayishimiye abandanya abishikiriza umukinyi akubise igafata batayikwepye cyane ngo mvuge kuco ku kubloka aca atanga inota kandi akaraba yuko iyo ngumu yakurikije amategeko kuko ari hariho yikubita adakoresheje ku ntoke z'imbere ijya ntibari ingumu iri mu mategeko no kuraba no kigitugu ko cagiye no kuraba yuko iyo ngumu uwo yashikiriye yashobe kumufata neza waramuswa ishiramu ry'inkino za boxe mu Burundi avuga ko muri boxe ikinwa ku rugero mpuzamakungu w'abazungu bita boxe olympique mu rurimi rw'igifaransa umuhagarikizi atanga amanota ku mukinyi yakubise mugenzi we gushikaho amukomeretsa cyane ariko kuvyo hagati ya twita boxe novuga ko ari boxe olympique ivyo bita marawundi inshuro novuga zitatu inshuro imwe kamara iminota itatu ama bakaruhuka umunota umwe niho bateranya amanota canke bakaraba wakomeretse cyane canke eh, bakaraba waguye ntagaruke ibintu byinshi bace baraba kugira baha amanota uwatsinze canke bavuge ati naka yatsinze usanga usanga bagwana inshuro cumi na zibiri bagaharura amanota cyangwa bakaraba ubutaye akabomoka akavuga ati genda ahebye ndatsinzwe cyangwa yakubiswa akagwa ntagaruke nibyo novuga rero ukuntu babiharura muri iyi bogise yacu musanzwe mubona bagwanisha ingumu zonyine aha dukunda kugira mu burundi n'aha mu bihugu bibanye uwo warongo ishyirahamwe ry'inkino za boxe mu burundi avuga ko kugira umuntu ashikire ku rugero rwo guhagarikira boxe mpuzamakungu bita boxe olympique kwategerezwa kuba yararonkejwe inyigisho zitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu kungu ry'urukino rwa boxe Jean-Marie Vianney ndakumana urakenuye no kuri iyo bucana yandi y'inkino duce dusozera no makuru ya no murango reka nshimire mwese mwako muradutega abiri nshimire Elia Kadogo mu buhinga bw'ivyuma yari ariko aratuma amaji bashikira Vestine Butwe nako ndabashikiriza kabanda bikebanuye ndabipfuriza umunsi mwiza